De projectes n'hi ha molts, cada dia més, i ahir se'n van presentar diversos. D'una banda, la Fundació Rosa Oriol va inaugurar ahir a Manresa un nou cosidor que donarà feina a cinc dones en risc d'exclusió social i en què també participaran diversos voluntaris. Després de dos anys de formació en què les dones han après l'ofici en tallers de confecció, amb el nou local podran guanyar independència com a treballadores en tirar endavant un negoci propi. D'altra banda, motiu del Dia Mundial del Càncer d'Ovari, l'Hospital Vall d'Hebron i el Vall d'Hebron Institut de Recerca han impulsat, gràcies a la col·laboració dels mestres de la forneria creativa Daniel Jordà i Oriol Balaguer, una venda solidària de pa amb xocolata que celebrarà avui i que pretén donar a conèixer la desconeguda malaltia. Els ingressos es destinaran al finançament de la recerca del càncer d'ovari, una patologia que no presenta un mecanisme de detecció precoç, tot el seu alt índex de mortalitat. També en l'àmbit de la salut, la Fundació IMO va revelar ahir els resultats del centenar de revisions oculars gratuïtes realitzades a un centenar d'escoles de Ciutat Vella al mes d'abril passat i que mostren que un 18% dels infants presenten malalties oculars. En els últims dos anys, una vintena d'advocats van entendre voluntàriament fins a 59 malalts de càncer amb la vulnerabilitat econòmica. L'ICAP, és a dir, l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, va renovar ahir la seva col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia per mantenir la vigència del programa que, en un 80% dels casos, atén qüestions laborals.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 L'alimentació d'una ciutat com Barcelona és un important repte polític, econòmic i social que pot ser analitzat amb perspectiva històrica. Aquestes jornades presenten els grans canvis que es van produir en el sistema de proveïment alimentari de la ciutat entre principis del segle XIX i principis del segle XX i són una continuació de les jornades celebrades al maig del 2013 dedicades als temps medievals i moderns. Alimentar Barcelona és un projecte del Museu d'Història de Barcelona, el MOAC, organitzat per amb l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i compta amb la col·laboració de Marques de Barcelona. Doncs ahir us parlàvem del Consell Plenari que es va realitzar dimarts, però avui doncs, volem incidir en aquest plenari perquè volem trobar un altre dels temes que es van tractar i hem de dir que Sant Andreu aposta per enfortir el comerç de proximitat. El govern municipal del districte de Sant Andreu ha elaborat un pla de comerç per tal d'enfortir el comerç de proximitat al territori i apostar per un comerç de qualitat. Aquest document, que ha estat presentat al Consell Plenari del Districte, presenta la realitat comercial del districte i les propostes d'actuació municipals. Un dels principals objectius d'aquesta iniciativa és consensuar i compartir una visió estratègica del comerç de proximitat pels propers anys en l'àmbit del districte de Sant Andreu. Els objectius del pla són crear un entorn físic més atractiu per als comerços, ajudar els comerços a ser més competitius i tenir millor marges a fer fronts als canvis tant pel que fa als perfils del consumidor, com el canvi provocat per la tecnologia, a potenciar l'experiència de, comp de compra al districte i a enfortir els eixos i les associacions de comerciants millorar també la visibilitat del districte com a destinació comercial, potenciar la relació del comerç amb altres sectors d'activitat econòmica i enfortir la integració entre ciutadà i comerç i el paper social del comerç. Altres objectius són millorar i mesurar l'impacte i el rendiment dels recursos invertits i treballar per enfortir els recursos propis. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha explicat que aquest pla de comerç del districte de Sant Andreu és una important aposta municipal que serveix per definir la visió comercial del territori i per proposar accions per enfortir el teixit comercial amb un horitzó del 2014 al 2019. I ha afegit que per a la redacció i desenvolupament d'aquest pla s'ha comptat i es comptarà amb eh, la participació de les associacions de comerciants del territori del districte de Sant Andreu. Molt bé. I també continuant parlant del regidor Raimon Blasi, hem de dir que aquest, aquesta tarda assistirà a l'acte de reconeixement als premiats al certamen d'impuls a la recerca jove 2014 que organitza el districte de Sant Andreu. Aquesta tarda, a les 6, el regidor del districte de Sant Andreu, el senyor Raimon Blasi, assistirà a l'acte de reconeixement als premiats al certamen d'impuls a la recerca jove 2014 del districte de Sant Andreu, organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics. En aquest certamen pot participar l'alumnat de segon de batxillerat que hagi estat seleccionat prèviament als diferents centres de secundària del districte. Cada centre pot presentar un màxim de dos treballs que destaquin per l'aplicació de les metodologies de recerca. L'acte es farà a la sala Andreu Cortines, de la seu del districte de Sant Andreu, que es troba a la plaça Orfila número 1. I avui, ara, ara mateix, doncs, volem entrar en una temàtica que ha estat preocupant i que ha estat eh, doncs, eh, una de les que ha destacat més aquesta setmana al nostre districte. Parlem de la companyia eh, de trens Adif, que no ha pagat els suposats 6 milions malversats a Corsan l'adjudicació de les obres de la línia del tren d'alta velocitat eh, en el tram de la Sagrera, el nus de la Trinitat, que l'administrador d'infraestructures ferroviàries, és a dir, ADIF, va adjudicar a l'empresa Corsant l'any 2008, és totalment correcta i els seus sobrecostos van ser legals. Així ho van assegurar ahir les defenses dels dos caps de l'empresa pública que depèn del Ministeri de Foment, detinguts dilluns per suposadament haver malversat 6 milions d'euros de diner públic en entregar-los a la contractista amb factures inflades en aquest tram. El regidor de la construcció de DIF al TAP, el tren d'alta velocitat de Catalunya, Rafael Rodríguez, i la seva mà dreta, Jaime García Germán, van detallar ahir a la titular del jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona que els suposats 6 milions de defraudats ni tan sols han estat entregats a Corsan, mentre que aquesta empresa sí que ha executat ja les obres. Cinc dels deu implicats, que ahir quedaven detinguts, van començar a declarar davant la magistrada Sílvia López Mejía, a les 5 de la tarda i a les 11 de la nit continuaven els interrogatoris. Al final, la jutgessa els va deixar en llibertat amb càrrecs a tots i a tres d'ells en fiança. A tots se'ls acusa dels delictes de malversació de fons públics. A més, als dos caps de DIF hi ha dos enginyers i Eduardo per ser responsable de cursant. Pel que fa a les xifres, les defenses van aclarir que l'obra que va sortir a concurs per 98,6 milions d'euros es va adjudicar per 68 milions i que el 2011 es va haver de fer un modificat amb una ampliació de 13,5 milions més, que van ser aprovats perquè estan dins del 20% més del total permès legalment en una obra pública. Finalment, els 6 milions sota sospita per la Fiscalia era una partida dels últims serreis de l'obra que ara es justificaven per pagar i que estan dins del 10% sobre el total també permès segons les defenses. Pel que fa als suposats suborns pagats per l'empresa Corsan als funcionaris de DIF, aquests últims ho van negar. García Germán, gerent de DIF, va admetre haver fet un viatge a Aspen, Colorado, amb un grup d'amics entre els quals havia enginyers d'altres empreses i suposadament pagat per Corsan. Segons les defenses, va ser abans que Corsan obtingués l'obra de la Sagrera i si la Fiscalia considera que encara és un delicte, i afegeixen, ja hauria prescrit. Doncs últim apunt d'aquest primer recorregut per la informació del dia d'avui. Ara parlem de cultura i ens n'anem cap a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè us ofereix un taller de zumba per a tothom. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia número 16 s'ofereix avui a dos quarts de sis de la tarda un taller de zumba per a tothom. Es tracta de fer exercici físic i flexibilitat ballant. És una activitat per a tothom a partir dels 10 anys. Cal portar roba còmoda, anirà a càrrec de Marina Callejón i tindrà lloc a la sala d'actes de la Biblioteca de Trita Vella José Barbero. Atenció, perquè cal inscripció prèvia, ja que les places són limitades. Molt bé, doncs després d'aquest primer repàs de notícies del dia, el que farem tot seguit serà una petita pausa, escoltarem una mica de música per tornar tot seguit amb més informació. Fins ara! Thank you. del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que aquest cap de setmana es prepara d'allò més fort. De fet, demà ja comencen els actes d'aquest segon cap de setmana per la convivència i el civisme al barri de la Trinitat Vella. Tenim per parlar-ne el president de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Trinitat Vella, Josep Maria López. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com, com esteu preparant aquest cap de setmana per la convivència i el civisme que es realitzarà aquí al nostre barri? bueno, com tu bé dius, doncs és el segon cap de setmana perquè l'any passat ja es va fer el primer, això està integrat dins de, del projecte de Pla Integral uh mhm. -huh. i, bueno, subvencionat, evidentment, i, i tot això coordinat amb, amb totes les entitats del barri, de lo que es tracta, com bé, di, <laughs> bé diu la campanya, és eh, un cap de setmana per a la convivència i el civisme, no? Es tracta mhm. uh -huh. d'integrar bueno, i que la gent s'apropi, coneixi a totes les entitats que hi ha al barri uh mhm. -huh. i fer una sèrie d'activitats de tot tipus que estan detallades amb un tríptic uh -huh. i, i bueno, pues, eh, hi haurà pues, des d'actes de visita a la Casa de les Aigües, a, a l'exposició de fotografia que es farà al centre cívic, uh mhm. -huh i bueno, esperem la màxima audiència i que sigui el més acceptable possible per, per, per la gent. Perquè hem de dir que això ja comença demà, demà sí, sí, a la correcte, tarda... Demà, sí, sí, demà el primer acte ja es fa a la tarda amb l'exposició fotogràfica al, a la, a la, al centre cívic uh mhm. -huh. de, de la de l'exposició fotogràfica dels carrers, com eren abans i eren després, d'acompanyar. Sí, per conèixer una mica la història d'aquest barri, sí, sí, no? Sí, sí, com era el barri, com, a, uh -huh. com estaven traçats els carrers, el tipus de gent que, i les vivendes que hi havia. Uh mhm. -huh. són, són fotos per, per, per, per un abans i un després. I després no parem perquè eh, el que arriba és el teatre social, no? Sí, sí, correcte. També sí, es fa un, una, un acte també al centre cívic uh mhm. -huh. de, de, grups de teatre i bueno, també esperem la màxima audiència uh -huh. perquè mhm. la gent pugui rendir pues, aquests actes que fan precisament per això, per, per incentivar la cultura i la, i la convivència. El que cal dir és que sense el, el gruix important que hi ha d'entitats a la Trinitat Vella, aquests actes no es podrien realitzar. No, no, no clar, eh, aquí s'ha demanat suport i està, està tothom implicat amb la participació i l'ajuda de, de tothom, uh -huh. de mhm. totes les diferents entitats Mm-hmm. L'associació de veïns ha sigut la que ha partit i ha proposat aquest acte i està recolzada per totes les entitats, clar. Mm. Perquè hi ha una, una altra cosa important a dir, que és que aquest any s'ha posat en marxa el que és eh, el segon mm, bé, projecte de civisme que es va dur a terme sí. també l'any passat. Sí, sí, correcte. Sí, ara ja, pues, això com tu ho dius, el segon projecte de, de civisme anem a dir, mm. de cara al barri s'està pues, posant en marxa i, i, i desenvolupant una sèrie d'activitats tant de comunitats mm. com a d'entitats i, i, i cartells explicatius perquè la gent pues, mm. coneixi les normes bàsiques per, per ser més cívics, <laughs> anem a dir-ho així. No? I és en aquest sentit en què s'engloba aquest segon cap de Correcte. setmana per la convivència. Sí, sí, sí. Uh mhm. -huh. Demà també hi haurà flash move, també hi haurà karaoke i, karaoke. i varietats. Sí, sí, aquí a la plaça, com veus, pues, uh -huh. està mhm. anunciat i ja s'han muntat les tarimes perquè la gran majoria te la faran aquí a la plaça, és el puesto més cèntric. Uh mhm. -huh. I bueno, pues, també hi haurà una, una activitat amb el circuit uh -huh. entre, entre la, la Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana, sí. això serà dissabte. Correcte, correcte. Uh -huh però podríem dir que potser el gruix més important d'aquest segon cap de setmana per la convivència i el, i el civisme mm. és la mostra d'entitats que durant tot el dissabte sí, al matí dissabte acollirà... Matí, sí, correcte, totes les entitats tindrem aquí una parada, mm. es posaran pues, els seus treballs, el tipus de el tipus d'activitat que desenvolupen mm. i bueno, pues, la gent que es vulgui atensar i, i, i a la millor integrar-se dintre mm. d'algun mm d'algun grup nostre o d'alguna entitat doncs, benvinguda sigui. No? Clar, és, un, és una manera de donar-se a conèixer. Correcte, correcte, sí. Mm. -hmm. Sí, I... després, sí, sí, després hi haurà un dinar mm. per tota la gent de, de les entitats que puguin participar. No és un dinar públic de cara a tot el barri perquè això no s'havia previst ni, ni molt més perquè més endavant a la festa major ja sabeu que la, la mm -hmm. sensació fa un públic per tot el barri però aquest tipus no, -huh. Mhm. Doncs eh, també recordar que aquella gent que vulgui visitar la Casa de les Aigües, sí, sí, sí, aquesta és l'oportunitat, sí. no? Sí, sí, també, també hi ha un recorregut bastant important, o sigui, aquí tenim un centre històric Mm -hmm. no massa conegut, a la millor per la distància que hi ha d'una punta alta del barri, però és meravellós de veure i el que, lo que hi ha allà és digne de veure i està molt, molt ben conservat i molt ben explicat. Doncs I... et passo amb la meva companya Susana, que també té alguna pregunta a realitzar. Molt bé. Hola, bon dia. Hola. Cal dir que aquest cap de setmana acaba per lo més alt eh, celebrant una xocolatada, oi? El diumenge i una gincana, no? Sí, sí, correcte, sí. Exacte, la xocolatada sí, començarà a les 10 del sí, matí? Sí, correcte, sí, la pública per, per tot tipus de gent que s'atenci. Uh mhm. -huh. I la gincana pues, doncs, també serà pues, doncs, de, de cada no, no en plan competició ni nivell de premis, sinó que tu pots participar i s'ho passi bé. Exacte, és per passar-ho bé, per això és, és una, un cap sí. de setmana pel civisme i la convivència. Sí, sí, correcte. Uh mhm. -huh. Més o menys quantes són les entitats que hi participen en aquest segon cap de setmana per la convivència i el sindicalisme Home, aquest del barri? Entre, entre 25 i 30 segur, eh? si no falla alguna, uh -huh. per, aquí, mhm. per aquí caminem. -huh. Mhm. Molt bé, doncs esperem que aquest Va. segon cap de setmana per la convivència i el civisme doncs, sigui molt fructífer per totes les entitats, per tots els veïns que Va. vulguin doncs, aquest cap de setmana gaudir Va. del seu barri. No? Molt bé esperem que, bueno, ja sabem que vosaltres també hi, hi sereu. I, sí, nosaltres també hi serem. Molt bé. <laughs> Ens molt trobem bé. aquest dissabte al matí a la mostra d'entitat. Molt bé. Molt que vagi bé. molt bé. Adéu, bon dia. Bon dia. Adéu. Doncs acabem de parlar amb Josep Maria López, que és el president de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Trinitat Vella. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música i continuem amb més informació aquí en aquest programa, en el Tot un Poble.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 I per parlar-ne, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels responsables d'aquesta organització i membre també de la cooperativa Trèvol, com és en Xavi Palos. Molt bon dia. Bon dia. Molt dia. Doncs com esteu preparant aquesta festa del comerç just i la banca ètica que precisament doncs, eh, hem de dir que aquest dissabte tindrà lloc durant tot el matí, no? bueno, ara estem ja en l'esprint final i organitzant-lo tots els últims detalls. Eh? Uh mhm. -huh. Mira, la festa consistirà a partir de les 10 del matí fins les 2. Uh -huh. Estarem a la plaça de Can Fabra, davant de la biblioteca d'Ignasi Iglesias, al al barri Sant Andreu. Molt bé. I el que tindrem és pues, bueno, una diversitat bastant gran. Tindrem des de xerrades amb dones palestines i libaneses, uh mhm. -huh. des de degustació de tabuler i cuscús, uh mhm. -huh. i bueno, com a novetat el que tenim és un futbolí gegant, -huh. Eh? pues, I la novetat és que va molt lligada a la imatge d'aquest any de la festa. Aquest any la festa el que ha volgut fer és l'eslògan Desmarca't. Uh -huh. I mhm. és una imatge d'un futbolí que la gent es desmarca del consum actual, del capitalisme, de... Bueno, entonces, l'eslògan es va agradar uh -huh. i a mhm. més a més l'hem desenvolupat en el sentit que millor que fer un futbolí gegant, que nens i no tan nens puguin uh mhm. -huh. fer uns partits de futbol i una miqueta seria el, -huh. Els equips seria el comerç just contra el comerç de les multinacionals o la banca ètica contra els grans bancs i bancs en general, no? Doncs aquesta uh -huh. és la idea, eh? Estem parlant, conjunt... sí, sí. estem parlant de solidaritat, no? no? En aquest sentit? bueno, és més que solidaritat i és, a part de solidaritzar-nos eh, consumint d'una manera diferent en pobles del tercer món, mm. també és un fet de responsabilitat social, en el Exacte. sentit de que tu estàs eh, consumint d'una manera diferent, alternativa, i que li dones no simplement el valor del preu, uh -huh. sinó un valor més ampli, no? en el sentit de dignitat de los, de los productors i productores que ho estan fent, uh -huh. de les condicions de treball, de si se respecta els drets humans, tant en la banda de consumidor, en el sentit d'alimentació o vestir, sí. com també en, en l'àmbit de la finança. Uh -huh. Perquè també hay que dir que la festa del comerç just per una banda és la festa del comerç just i la banca ètica, o sigui que també estem donant suport a totes les pràctiques d'economia social i solidària, eh? no només la del comerç just. Doncs et passo amb la meva companya Susana, que també té alguna pregunta a fer. Hola, bon dia. Hola, bon Entre dia. les activitats que portareu durant el dissabte a Can Fabra també està el lliurament de premis al concurs de relats, oi? Sí. Més o menys... Cada, digues, digues. No, quants relatos s'han rebut i a bueno, Jo això no ho sé perquè aquest any jo no estava en el jurat, el que mm. sé és de que hi ha dos premiats, mm. ¿vale? un, un apartat, diguem, narrativa i un apartat de poesia, uh mm -huh. -hmm. que la majoria de los, de los bueno, de la, de la gent que ho està presentant pues, són xavals i xavales de batxillerat o de l'ESO, uh mm-hmm. -huh. Eso sería, ya, ya comencem a tenir la tradició, perquè seria el tercer any que hacemos el concurs, i sobretot és els instituts de la zona que són els que participen. Uh mhm. -huh. I més o menys, eh, no sé si podries dir-nos sobre què han anat aquests relats? No, lo, bueno, jo no los he llegit, eh, perquè <laughs> ja te dit que no estava jurat, però els relats, els requisits per presentar-se al concurs és que tractin sobre temes de drets humans, comerç just, mm. d'explotació infantil, això serien els requisits uh -huh. per els... poder ser premiats, eh? Uh -huh. I els guanyadors encara no els haurem d'esperar dissabte, no? No, no, no, existeixen ja, ja, bueno, ja ah, saben ja qui són els guanyadors sí? i se les donarà els, pre els premis allà, clar, se les ha avisat a ells perquè si no malament. Ah, clar, no? clar, exacte. Si <laughs> sí, no, no. No és tipus Òscar que t'enfoquen con el foco, sino te dan que estar allà <laughs> clar. venir i entonces ja ho usaban, ¿eh? Las, uh -huh. les premiades o premiats saben uh -huh. ja. I què han guanyat? No, el que estan guanyant és un, com estem parlant d'un lot de productes, de temes de comerç just, que mm. hi van des de llibres, des de CDs, a un, un com es diu, un, un vale, un xeque d'aquest de l'Abacus, també... Mm. Bueno, quatre cosetes d'aquestes de productes de comerç just. Uh mm-hmm. eh? -huh. I quina diferència hi ha entre el comerç just que es viu aquí a Catalunya i el comerç just de Palestina i del Líban, en els quals també seran presents en aquesta festa del comerç just? Home, les diferències sobretot és que elles són productores, digo elles perquè són un grup de dones, elles són productores i nosaltres bàsicament som consumidors. Uh mhm. -huh. Per tant, eh, en aquest cas és molt, és molt clar, no? Els eh, productes de, del tercer món, en aquest sentit, uh mhm. -huh. encara que no ens agradi, eh, ho fan més per exportació, en alguns casos, que més que per consum intern, -huh. eh, és, un, és un tema també polèmic, en el sentit que també és interessant que els països productors també es poguessin consumir els productes aquests, però a vegades per ser considerats allà en els seus països pues, un luxe, i que en, aquest en el cas de Palestina potser no, perquè són productes agrícoles que també consumeixen ells, però en altres casos com el cacau, l'elaboració de cacau, pues, eh, països d'origen pues, no, no s'ho poden permetre. I vosaltres creieu que avui en dia encara hi ha un desconeixement del que és, la, del que, és el comerç just i la banca ètica? Sí, encara no és suficient. Ha, ha hagut la crisi en aquest sentit ens ha ajudat molt. Evidentment, mm -hmm. la gent ja sap que són dos dolents de la pel·lícula i a partir d'ahir ens han augmentat moltíssim eh, el coneixement, la gent que va... Però encara la gent eh, a, algunes confusions estan creades expressament, no? Jo pensé, sé, des de la Caixa ara de Surco, el Banco Social, el Banco Amic, microcrèdits barrejats... És clar, en aquest sentit, al final, el discurs de la banca ètica, de la transparència, per exemple, o del comerç just, a vegades està sent manipulat per altres grans empreses que simplement se queden con la façana o con el màrqueting i això sí que crea confusions. Això per una banda, jo penso que hem que aclarir més aquests conceptes, no? de dir, eh, hay, unos, hay unos criteris claríssims, que és una cosa que l'altra, hi unos certificados mm -hmm. i que la gent a veces utiliza el nom o lo mal utilitza, no? Mm -hmm. Segona banda. I després que hi gente que encara no, no sap el que és el comerç. Us pot saber que té que haver uns valors, no sé, però en concret el producte o la certificació o el que és banca ètica li costa. Per tant, sempre va haver aquestes festes uh -huh. per poder popularitzar-ho i aquesta, aquesta festa d'aquest dissabte acabarà amb una degustació de cuscús i tabuler. Eh, exacte, ho faran precisament les dones de libaneses i les dones palestines s'han portat ingredients de, de bueno, per una banda, ingredients, no, no tots, eh, evidentment, eh, los, los tomàquets o el julivert o el que sigui és de comerç d'aquí de proximitat i ecològic, uh mhm. -huh. però ho cuinaran elles amb el, amb el seu el gra de cuscús que porten elles o el bulgur i faran una degustació, eh? una degustació per, per la gent que pugui estar allà. Eh? D'acord, doncs Javi Palos, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta trucada i esperem que aquest dissabte al matí doncs, tothom vagi cap a la plaça de Can Fabra perquè pugui gaudir d'aquesta festa del comerç just i la banca ètica, que no sé quantes edicions porteu ja aquí a Sant Andreu. La veritat és que t'enganyaria si t'ho dic, eh? però jo penso que devem portar ja 5 o 6 anys, eh? però no és que t'enganyaria, <laughs> segur no ho sé. Bé, eh? posem, veritat, ja portem bastant. Sí, posem ja, entre 5 o 6, no? Eh? El posem entre 5 i 6. Vale. <laughs> D'acord, doncs això. Vinga, gràcies a que vosaltres. vagi eh? molt bé. Adéu. Adéu. D'acord, doncs acabem de parlar amb en Xavi Palos, que tal i com us dèiem en començar, doncs és responsable d'aquesta festa del comerç just i la banca ètica i també és un dels responsables de la cooperativa Trèvol, una cooperativa doncs, que es troba inserida també en el que són les diferents entitats que organitzen aquesta festa.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 Aquesta activitat es realitzarà avui, però també demà. I perquè ens en parlin, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic el Carlos Rabanal, que és un dels responsables d'aquesta exposició. Pues Carlos Rabanal, muy buenos días. Muy buenos días, Jordi, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bueno, eh, en principio te agradezco la, la gentileza en, bueno, pues en difundir esta, este evento tan importante de la ciudad de Cajamarca. Porque hablamos de Cajamarca. ¿Qué es, mm, es Cajamarca, para empezar? A ver, eh, Cajamarca, para comenzar, es una ciudad que se encuentra al norte del Perú. Es la ciudad que está declarada, en principio, es, aparte de que está, declarada, es una ciudad donde es el encuentro de, los dos mundos, es donde se inicia concretamente la conquista española de Pizarro. Es la historia de, de Franco Pizarro de 16 de noviembre del año 1532, cuando llega justamente Pizarro y toma de, de a Atahualpa, y luego le pide un, rescate y Atahualpa cede, le dice, le ofrece este, un cuarto de oro, que ese cuarto existe en la ciudad de Cajamarca, por dos cuartos de plata. Y estuvo en cautiverio este, Atahualpa eh, cerca de un año y luego este, el 29 de diciembre, perdón, de, agosto del año 1533, Pizarro no cumple su palabra, no le da libertad, eh, muere ahorcado este Atahualpa en la horca, pues, porque eh, no cumplió su palabra, como digo, este eh, Pizarro. Y bueno, concretamente, esa es la parte de la historia de los dos mundos, el encuentro de los mundos hacia Europa y América, y Cajamarca era el centro, digamos, eh, donde se encontraba la capital eh, del imperio incaico con Cusco, porque Cusco era la capital y Cajamarca, digamos, donde eh, su aposento del Incatahualpa. Uh Y entonces ese es por un lado. Y, la, y Cajamarca está declarado como Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas en el año 1986, un 14 de noviembre, lo declara Cajamarca por su riqueza histórica y por Cajamarca es una de las ciudades más españolas del Perú. Así es y bueno, eh, pues ahora en cuanto a la, ciudad misma, como repito, se encuentra eh, las iglesias una de las más famosas en su arte, en su cultura, y en el año 1678 eh, llegaron a Cajamarca, emigraron 362 familias que llegaron a vivir a Cajamarca. Y es una, como repito, es una de las ciudades más españolas. Esa es una, digamos, una breve reseña, que es lo que es Cajamarca y por qué es la importancia de Cajamarca. Em, hemos de decir que precisamente hoy a las 7 de la tarde será la inauguración de, esta exposición que lo que pretende es de, alguna manera ah, juntar dos países y, ah, crear una historia de, dos encuentros, ¿no? Sí, ahora sí, ahora justamente el temario de ahora de esta exposición es eh, muy aparte a lo que es la conquista española. Esto es una digamos, la inmigración de una familia catalana, de Reus, la familia Iglesias Espinach. Y el patriarca de ellos justamente es Lorenzo Iglesias Espinach eh, de Tarragona, familia de Tarragona, de, Re, de Reus, de Solibella de Montblanc, que emigran a, concretamente a Perú, a Cajamarca, y en este caso Lorenzo Iglesias llega a Cajamarca y llega, como dicen, a, digamos, a trabajar y, bueno, en unas minas de Hualgayoc, donde comienza, digamos, a prosperar este señor y se convierte, digamos, en un hombre, digamos, de, mucha economía, ¿no? Pero a la vez él invita a su familia, y dentro de su familia justamente hay los descendientes de acá de esta familia Iglesias Spinach, que han hecho, digamos, un aporte muy importante al desarrollo de Cajamarca y al Perú concretamente. Por eso la trascendencia de este evento es el legado de Cataluña en Cajamarca. Y de esto, de esta familia que ha migrado para Perú, les, voy a dar a es un dato muy importante. Acá el general Miguel Iglesias Pino fue defensor de, Chorrillos y presidente de Perú. Quiere decir que un descendiente de esta familia, Iglesias Pinach, llega a ser es presidente del Perú en el año 1883 y al año 1885. Su hijo, el oficial Alejandro Iglesias Posada, es héroe nacional muerto en la defensa del Morro Chorrillos en Lima. Finalmente su hermano, el coronel Lorenzo Iglesias, es vencedor de la batalla de San Pablo, justamente es la batalla cuando fue la, con la guerra con Chile. Entonces, en pocas palabras, les, quería transmitir esta, esta invitación, que es la, la, importancia de esta familia eh, de, de, catalanes que miraron a Cajamarca y que han hecho historia. Esa es la importancia. Sí. Los catalanes estamos en todas partes. <laughs> sí, sí. sí, una cosa, y gracias por esa, por eso, eh, y lo digo como porque yo soy cajamarquino, valga la redundancia, soy oriundo de esa ciudad y tal vez porque quiero Cajamarca, amo Cajamarca, y ya eh, el aporte de Cataluña que ha hecho a Cajamarca, a la historia, lo que te dice, ¿no? en este caso, los catalanes han estado en todas partes, sí, pero en verdad han hecho un trabajo muy importante, han hecho una, su presencia ha contribuido al desarrollo de Cajamarca. Esa es la, la gran importancia que para nosotros valoramos ese trabajo. Y además es, la historia, y la historia me parece que es importante, eso hay que siempre hacerlo conocer al mundo lo que significa. Por eso es la gran importancia de esta ciudad de Perú, de Cajamarca, es es, digamos uno de este evento se ha programado para difundir y aparte de eso para difundir la, aparte del aporte de esa familia cajamarquina, perdón, este, catalana, mm. está la, riqueza de Cajamarca, sus inicios de Cajamarca, cuando aparece como una villa, eh, la villa de Cajamarca, los planos dan de aquella época, los planos que se han hecho, luego tenemos, pongamos también la, aquí en la exposición van a poder apreciar también, pongamos, la, las minas de Hualgayoc, donde inicia la el trabajo de la familia de Lorenzo Iglesias Spinach. Finalmente también podemos, eh, también podemos apreciar las casonas viejas, esas casonas antiguas que se, mantienen, esas casonas, digamos, como centros históricos de Cajamarca. Entonces todo esto ha contribuido a, toda esa riqueza, eh, no digo emblemática, a toda esa riqueza de, de tradición que mantiene y es Cajamarca tal vez la única ciudad del Perú que mantiene, digamos, es como un museo viviente un museo viviente ya eh, y, a mí, como lo decía anteriormente de, los catalanes, y lo digo con el mayor cariño y con el mayor respeto, eh, me habrían gustado como cajamarquino que soy, que por su labor, como aquí en Cataluña, he visto que hay un desarrollo estupendo, ah, sus, autoridades que han hecho Cataluña, hablo de Barcelona y particularmente que yo radico, me gustaría que Cajamarca tenga esa gran oportunidad para poder desarrollarse más adelante. Lo digo con, lo digo con el mayor cariño y aprecio. Y precisamente hoy habrá la actuación del Grupo de Danza Perú Contemporáneo para presentar esta exposición. Sí, el Grupo de Perú Contemporáneo está dirigida magistralmente por la señora Lucía Alcalá. y mm. es, es, uno de los mejores grupos de danzas eh, de la parte folclórica, de, de la parte costumbrista de, Perú. Y la señora realmente pues es... Mm, desde un nivel muy importante en cuanto a la preparación, a su, exposición de, este trabajo que viene arduamente viene haciendo. Yo creo, lo digo con toda sinceridad, me parece que es uno de los mejores grupos de acá de Europa, perdón, de acá de España, hablo, hablo concretamente del grupo de Perú. Sí. Lucía Alcalá hará justamente presentación de la parte costumbrista de bailes del Perú y una parte muy importante de la de Cajamarca, pues, Carlos, te paso con mi compañera Susana que también tiene alguna pregunta a realizar. Hola, buenos días. Hola, Susana, buenos días. Buenos días. ¿En qué consiste exactamente esta exposición que inauguráis hoy mismo a las 7? ¿En qué consiste? ¿Qué podrán ver los visitantes? Ya, perfecto. La exposición consiste concretamente, en principio, es, a ver, la exposición de ahora es una exposición fotográfica, es fotográfica, donde para se podrán visualizar el inicio de la, la presencia de la familia catalana de los Iglesias Spinach. Eso se es, digamos, en parte y, imágenes de Cajamarca, de sus, de sus diferentes este, etapas de aquella época de Cajamarca. Ese concretamente es ahora la exposición desde este, ahora de la exposición fotográfica y la, parte de costumbrista, que es la parte de danzas ahora. Y el día de mañana, 9, habrán conferencias magistrales, llamemos así, una que será, uno de los ponentes será el día de mañana el director de, de Canfabra, eh, Pau Viñas, con el profesor este, eh, Daniel Sainz, otra personalidad en el mundo, digamos, de acá, esto de la, historia de Perú, y coincidentemente el es de Cajamarca, radica acá en Barcelona, que será otro ponente, y también con la posibilidad, todavía eh, mañana, eh, perdón, más tarde tendremos la confirmación, de, un historiador español, que por el momento no, no, no, puedo dar el nombre porque todavía estamos a la espera de su confirmación, de que llegará más tarde para este evento de mañana, viene un historiador de Valencia concretamente, sí. Entonces, el día de ahora concretamente es la exposición fotográfica de, Cajamarca, de la familia Spinach cuando llegan a, esta ciudad y como repito, la parte, la parte de, la, de la exposición fotográfica tendremos la parte de folclore, la parte de, de, las costumbres de Cajamarca, que será a las 19 horas. ¿Hasta qué día los habitantes de aquí de San Andreu podrán visitar vuestra exposición Caja la, exposición que está acá en el, hall, acá en el Centro Cultural Canfabra, que se inicia ahora, estará hasta fines de mes, hasta el día 30 de mayo. Y será a partir de las 16 horas a las 21 horas todos los días para apreciar estas imágenes eh, muy interesantes de, de, la cultura cajamarquina. Muy bien, pues Carlos Rabanal, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por darnos a conocer la cultura y, cómo es Cajamarca en este sentido, en esta exposición Cajamarca y Cataluña, historia de dúas trubadas. Sí, gracias. Y también aprovecho a, a los escuchas a invitarlos a que vengan, conozcan lo que es Cajamarca y también invitarles más adelante, ojalá tengáis la posibilidad de poder viajar a Cajamarca y Cajamarca los va a recibir con los brazos abiertos. Sé que les va a encantar porque Cajamarca, aparte de estar declarada como Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas, Cajamarca es la capital del carnaval peruano. Muy bien, pues que no se pierdan esta exposición que se empieza a realizar esta tarde a partir de las 7 en el Centro Cultural Canfabra. Muchísimas gràcies. Muchas gracias a usted, Jordi. Gràcies. Que vaya muy bueno, bien. Adiós, buenos no. Adiós. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui. I atenció perquè... Bé, uh, si us agrada el teatre, doncs uh, us convidem a que continueu escoltant el nostre programa. Fins ara. Mm answer Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Doncs tal com us dèiem, parlem de teatre i ens acostem ara a l'Anna Ivanov perquè a partir d'avui us ofereix l'adaptació de David Copperfield de Charles Dickens. Per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el director de la Nau Ivanov, que és on es representarà aquest espectacle, en David Marín, molt bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, avui comença aquest espectacle de David Copperfield, de Charles Dickens, jo crec que val la pena acostar-se a la nau Ivanov, no? Home, sí, sí, com sabeu, aquí sempre intentem tenir coses de qualitat, intentar que la gent mm. pugui veure teatre eh, que no li diferent, Uh mm-hmm. -huh. I una miqueta aquesta és la proposta, i a més amb la particularitat que és un espectacle que es fa en anglès, amb una companyia amb tots els seus, eh, diguéssim, actors i actrius són professionals, però anglesos, americans, i llavors també aquesta qualitat, no? Que pots uh -huh. venir i al mateix temps veure l'espectacle clàssic de Dickens, doncs també gaudir d'un espectacle en anglès i aprofundir eh, o aprendre amb un listening gratuït. Mm -hmm. <laughs> doncs la nostra companya Rosana té alguna pregunta per fer. Hola, David. Hola, bon dia. Com va ser aquest contacte amb aquesta companyia, Escape Theater Company, que es diu, no? Sí. Perquè port portin el David Copperfield a la nau Ivanov? Doncs la veritat que amb, amb Escapoll Teatre ja fa molt de temps que estem donant voltes per intentar portar la proposta aquí a la nau. Ja fa, jo penso que ja, ja fa un any que estem donant voltes. És un espectacle complicat perquè són, són 13 actors, llavors que és un espectacle que, que necessita tenim també el seu temps, que necessita eh, fem, fem diversos passes perquè, bueno, com sabeu, pues, el teatre Eh, no és molt rendible de per si i són tants actors que encara és més difícil, llavors intentem fer diversos passes també per donar més possibilitats. És un espectacle potent perquè són dues hores i quart mm -hmm. i llavors, bueno, diguéssim que havia portat en temps amb, amb la companyia de i Volta i vam trobar la, la, les dates i pensem que són bones i mira, hem tirat cap endavant. Mm -hmm. La veritat que sou uns temeraris, la nou Ivanov i aquesta companyia, perquè portar Primer, David Copperfield de Charles Dickens, que ja és complicat, i a sobre l'espectacle en anglès, eh, com espereu que... Pues la veritat és que, és que bueno, són, aquestes apostes que, que hem anat fent durant aquest any. Uh, si, us, si us en recordeu, fa, fa uns mesos vam fer un espectacle també en grec, d'una uh -huh. companyia grega que, que vam portar, que van estar aquí en residència de nau i van presentar el seu espectacle en grec, subtitulat. Uh -huh Mm -hmm. Hem estat també aquest any, hem portat dos espectacles de companyies mexicanes, i aquí bueno, és, en, és en castellà, però també no? aquesta idea d'internacionalitzar inter també el, el teatre. I en aquesta ocasió doncs, a, amb el teatre en anglès, vull dir, pensem que, que no només ens hem de centrar en companyies d'aquí o en castellà o català, sinó que hi ha molt, molt de públic i la veritat és que ens està sorprenent moltíssim perquè a dia d'avui portem ja més de 200 reserves uh -huh. uh, per, per, per veure l'espectacle. Vull dir que hi ha molta gent, molt, molt anglosaxó vivint a, a Barcelona, sent que Barcelona és una ciutat doncs, amb, amb, amb moltes procedències, i el públic anglès, la veritat és que és potent, és potent. Mm. -hmm. És a dir, que tot i ser en anglès, la gent doncs, ha, ha vist una, una bona obra i, i que aquest vespre doncs, es podran acostar a la Nau Ivanov. Sí, sí, sí, penso que, que la gent, també estem parlant de l'anglès, que és un idioma que, bueno, que hi ha molta sí. gent que, que, que l'entén o que, que parla, mm. estem parlant, no? Segur, segurament quan vam portar l'atac en grec doncs, <laughs> era més complicat a vegades arribar al públic perquè mm. sí que és més difícil. Però en anglès pensem que sí, que és més fàcil i la veritat que el resultat està sent bo. Escapell Teatre ja també és una companyia que ja fa molts anys que està consolidada aquí a la ciutat de Barcelona fent diferents espectacles, fa poc que fer espectacles també Tantarantana, vull dir que també ja tenen el seu públic, mm. o sigui que, bueno, és, ja sabeu que ens agrada innovar, arriscar i, i no tenim por a, a tirar-nos a la piscina moltes coses i això mm -hmm. també. Doncs això, això és bo. <laughs> doncs eh, David Marín, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que fins diumenge doncs, aquest espectacle doncs, atregui prou espectadors com per omplir tot el que és la nau Ivanov i que la gent doncs, gaudeixi d'aquest David Copperfield que val la pena. Eh? A més, és una obra important de tenir en compte de, de la literatura d'anglesa. Doncs sí, com sempre, gràcies a vosaltres per ajudar-nos i com sempre esteu més que convidats a venir aquí i poder gaudir de l'espectacle. Doncs moltes gràcies, que vagi bé. Vinga, adéu-siau. Molt bé, doncs ja ho sabeu, a partir d'aquest vespre hi ha uh, eh, diferents horaris, a veure, us ho expliquem. Uh, la nau Ivanov us ofereix aquesta adaptació de David Copperfield de Charles Dickens, uh, serà en anglès, uh, a càrrec de l'escapa Teatre Company, i Ara sí que us diem els, els horaris. Avui i demà l'obra serà representada a partir de les 9 de la nit, dissabte i diumenge en, du, en doble sessió, a les 5 de la tarda i a les 9 de la nit. La durada d'aquesta obra doncs, té un, dues hores, 15 minuts, una mitja part inclosa, o sigui, és a dir, que hi haurà una mitja part al mig, i també dir-vos que eh, l'entrada és de 12 euros, pels amics de la nau Ivanov, un 50% de descompte, i la venda d'entrades doncs, la podeu fer fins i tot una hora abans d'entrar doncs, a l'espectacle. Ara sí, ara anem ja directament cap a la nostra habitual agenda perquè tenim algunes coses encara per recomanar-vos. Eh, hem de dir que doncs, hi ha moltes coses eh, a fer aquests dies als nostres barris. Fem, doncs, anem cap a l'agenda, vinga. Doncs avui comença el Barcelona Visual Sound 2014. Això és a dins, dins l'espai Jove Garcilaso. Oran més, torna al Festival Barcelona Visual Sound per promoure la creació juvenil i apostar pel potencial artístic dels joves de la ciutat. En allò que avui, a l'espai Jove Garcilaso, us oferirà a les 6 de la tarda i fins a les 9 de la nit la projecció i votació del Premi del Públic de les obres seleccionades de la secció competició de la categoria documental. Més coses. També avui es realitza una xerrada dins del que és l'exposició Enredant la Troca que es fa al Centre de Cultura Popular de Sant Andreu. El Centre Cultural Can Fabra de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes número 30, us ofereix aquests dies i fins al 4 de juliol l'exposició Enredant la Troca. La xerrada L'Enemic tindrà lloc avui a les 8 del vespre i serà a càrrec de Joan Pallarès Personat. També informar recordar-vos que demà a les 6 de la tarda al recinte de l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià número 20, s'obrirà una nova exposició del Museu d'Història de la Ciutat amb la col·laboració de l'Associació d'Amics de la Fabra i Coats. El nom d'aquesta exposició, que es realitza a la Fabra i Coats, doncs és MUBA, és a dir, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Laboratori 3, i hi trobareu objectes, paraules i imatges. I atenció perquè s'acosten dues festes majors importants a tenir en compte al eh, que és els nostres barris. D'una banda, la festa major de, de Naves i de l'altra, la festa major del Bon Pastor. Parlem en primer lloc de la festa major de Naves. Exacte, perquè a partir de demà es posa en marxa una nova edició de la festa major de Naves. Una festa on no hi faltarà la música, els castells i l'art. Començarà el dissabte a les 10 de, ma 10 de maig a la 1 del migdia i hi haurà el pregó de les festes a càrrec de Carles Pérez, presentador del programa Al matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback. També hi haurà un acte de cluenda per part de Raimon Blasi, que és regidor regidor del districte de Sant Andreu. I també recomanar-vos doncs, que us, acosteu a la festa major del Bon Pastor, que precisament comença demà divendres i durarà fins al diumenge 18 de maig. És a dir, que aquella gent que visqui al barri del Bon Pastor està d'enhorabona i podrà gaudir d'una festa major sense moure's del seu barri. Ens queden pràcticament doncs, eh, dos minuts. Eh, el que sí que podem fer és recomanar-vos continuar parlant d'aquest segon cap de setmana per la convivència i el civisme que es fa a la Trinitat Vella. Doncs dir-vos que es farà una exposició fotogràfica que porta el nom de Trinitat Vella abans i després i que eh, doncs, també hi haurà flashmob, karaoke, varietats, mostra d'entitats i la visita a la Casa de les Aigües. També hi haurà un dinar d'entitats, un circuit de seguretat vial a les 5 de la tarda i el diumenge finalitzarà el cap de setmana amb una xocolatada a les 10 del matí a la plaça de la Tritat Vella i una gincana també a la plaça de la Tritat Vella a les 11 del migdia. Recordem que aquest segon cap de setmana és organitzat per l'Associació de Veïns i Veïnes de la Tritat Vella i també hi col·labora el districte de Sant Andreu. També re recomanar-vos que el dia demà, precisament, doncs a partir de les 6 de la tarda hi ha una flash move a la plaça de la Trinitat. Què és una flash move? Doncs es tracta d'un ball que s'organitza per tots els veïns i veïnes de la Trinitat que hi vulguin participar. També hi haurà un karaoke i varietats, els veïns de la Trinitat Vella doncs, podran gaudir cantant i actuant, és a dir, que si us agrada doncs, això de l'Operació Triunfo i això del vol, de la voz... Us heu d'animar aquí doncs a passar Trinitat Vella, no pots estar més a prop a partir de les Exacte. 7 de la tarda. Molt bé. Doncs nosaltres programes. El que fem ara mateix és donar-vos les gràcies, eh, també donar les gràcies al Francisco Miguel, Casat a la part tècnica, i a la Susana Ávila, amb la qual no podria fer aquest programa. I llavors, doncs, el que fem ara mateix és recomanar-vos que demà ens torneu a escoltar a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.